Անցած շաբաթն Արցախի համար ծայրահեղ լարված էր։ Շրջափակման պատճառով ի հայտ եկած անվտանգային ու հումանիտար մարտահրավերներին զուգահեռ տեղի ունեցան իրադարձություններ, որոնք նոր իրավիճակ ստեղծեցին։ Հակարիի կամրջին տեղադրված ադրբեջանական ապօրինի անցակետից 3 հայ ուսանողի առևանգման դեպքը Ֆրանսիայից ուղարկված հումանիտար օգնության կորնիձորով Արցախ ուղևորվելը դրան ի հակադրում գուցե Ադրբեջանի կողմից ակնայով Ստեփանակերտ Բեռների շտաբ ուղարկելը հուշում էին։ Արցախի շուրջ աշխարհակ քաղաքական գործընթացները նոր փուլ են մտնում։ Համաժողովրդական ընդվզումն ինքնաբուխ հավաքների ձևով արտահայտվեց, որին հետևեց հայտնի գիշերային խորհրդակցությունն ազգային ժողովում, ապա հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի իր հրաժարականի մասին հայտարարությունը։ Ինքնաբուխ հավաք կազմակերպվեց նաև Ասկերանի մուտքի մոտ։ Նպատակը մեկն էր՝ թույլ չտալ ադրբեջանական բեռի եւ նրանց հետ ադրբեջանցիների մուտքն Արցախ։ Առաջինն այնտեղ ժամանել էր Ասկերանի բնակչուհի Հերմինե Խաչատրյանը իրեն միանալու կոչով քանի որ չի ուզում թույլ տալ, որ իր զոհված եղբոր եւ մեր մյուս զոհված եղբայրների գործնի չիկ դառնա։ Ասկերանցիներն այսօր էլ Ստեփանակերտ ակնա ճանապարհին վերահսկողություն են իրականացնում։ Հերմինեն իր սոցիալական էջերում հաճախ է կիսվում տպավորություններով եւ քաջալերում իր խոսքով ու երգով։ Հերմինեն կոչ է հղում մեզ իր հայրենակիցներին, կոչին միանում են այնտեղ հերթապահություն իրականացնող իր ընկերները եւս։ հայրենակիցներ։ Մունքերենք ստեղ պայքարում ենք մեր ունցունասը պայքարում ենք, որ เป զի ամեն ինչի հսնենք, նորից հաղթանակներ տոնենք։ Իմ հոր Դորոսա իմ կոչսա, եկեք համախմբվենք, բոլորս միտեղ նստենք, մեր պայքարը ունցու շարունակելիս ենք, այս դի շարունակ։ Մեր Ստեփանակերտի ղեկավարությանն եմ, սա ես կոչանում։ Եկալիք բերեք հաց կապի, դի ավտոբուսն է կա։ Ռայոններան լոխոզում են։ Հացավ խափում եք, ժողովուրդ, երկու հացավ դες խափում ժողովուրդ, ես դες ասում։ Վնդավնի եկեք, մինչև որ ացեք պահպանիք մեր հայրենիքը։ Ասկերանի նախկին քաղաքապետ Ալյոշա Գաբրիելյանն ասում է, որ սկզբում շատ լարված էր իրավիճակը։ Լարվածությունը շարունակվել է 2-3 օր։ Ենթադրվում է, որ Արցախի իշխանությունների հետ էլ որոշակի համաձայնություն էր ձեռք բերվել, որ այդ Ստեփանակերտ ակնաճանապարով Չակերտավոր հումանիտար բեռը մտնի Արցախ։ Դրա փոխարեն իբր թե Քաշաթաղի միջանցքով Բեռներ տեղափոխեն, ասում է Գաբրիելյանը, բայց ժողովուրդն ընդվզել է մերժելով եւ ռուսաստանյան խաղապահների, ապա եւ մեր իշխանությունների ճանապարհը բաց բացելու հորդորը։ Հերմինեի կոչից էլ ենթադրվում է, որ այս հարցում հանրությունն ու իշխանությունը տարբեր մոտեցում ունեն։ Ալյոշա Գաբրիելյանն է մեկնաբանում։ Բայց ժողովուրդը բոլոր դեպքերում երևի թե ավելի ճիշտ է գտել եւ կարողացել է դեմը առնել եւ ես գնահատում եմ, որ շատ ճիշտ է քարել այդ բանը, որ կազմակերպել։ Հիմա փաստորեն ադրբեջանցիները Կարմիր Մայքի հետ իրենց երկու մեքենաներով եւ իրենց ազնակազմով, ես կասեի, ազնակազմ չէ, ուղղակի ինչպես Շուշիում հավաքվել էին էկոակտիվիստները նման մի բան պետականորեն կազմակերպված նույնիսկ Կարմիր Մահիկում Ադրբեջանում կարողացքի այդքան աշխատողել չլինի հավաքվել են դեղ վրան են դրել մեքենաներ ընդեղ են գտնում այդպես պատճառով ամեն ինչ երևի թե մտածում են որ հնարավոր կլինի ինչ որ ճանապարհներ գտնել պայմանավորվածություններ ձեռք բերեն որպեսզի այդ բեռները տեղափոխեն։ Նրա ցանկությունն է թեկուզ եւ բեռը գցեն այն դիմադրող տղաների կող կող ասում ենք տարել են թողեք Արտախ։ Քանի որ ակնայի կողմից ճանապարհին տեղակայվել են մեծ թվով ադրբեջանցիներ, ասկերանցիներն էլ այս կողմից են հերթապահություն անում։ Մեր ոստիկաններն էլ անմիջապես պատասխանատվություն են կրում ճանապարհի այդ հատվածի համար, ասում է զրուցակիցս։ Ստուգվում են նաև ռուսաստանյան խաղաղապահների մեքենաները ուժերի մեքենաներն են ստուգում, որովհետև դեպքեր է եղել կասկածանքներ, որ նրանց կողմից երևի թե Ադրբեջան չի կնի կամ ինչ-որ մի իրանց պարտերը կատարող ռուս որևէ սպա, որ կարող է նկարահանել կատարել մեր դիրքերի, մեր ընդհանրապես ժողովրդի, մեր հասարակության հավաքի վերաբերյալ տեղեկություններ ներկայացրի։ Դրա համար մերոնք էլ են վերահսկում ոստիկանները ամեն մի մեքենա վերահսկում են դեղով անցնող խաղապահների ինքնությունը բարձում են, ովքեր են ինչեր։ Դա իր հերթին ժողովրդն էլ մոտորապես այսպես մեր հասարակության ներկայացներ ավելի ճիշտ քաղաքապետի եւ վարտակազմի ամիջապես ջանքերով, այսպես ասենք, կազմակերպել է հերթապահություն, որը հիմնականում կորիզը աշկերտանցիներն են։ Հերթապահությունը կազմակերպում գիշերային ժամերին, իսկ ցերեկը հիմնականը դες ավելի խաղաղ է, այսինքն այդքան մարդաշատ չեն լինում։ Հերթապահությանը մասնակցում են նաև կողքի գյուղերից Ստեփանակերտից խմբեր եւս, ասում է Ալյոշա Գաբրիելյանը։ Այս պահին իրավիճակը հանգիստ է, ոչ լարված, բայց աչալրջությունը չի խանգարի, ասում է նա, թե ինչ է պայմանավորվել իշխանությունը եւ ում հետ, բնակչությունն իմանալ չի ուզում։ Հասկանում են մի բան, որքան էլ սոված լինեն, իրենք Ադրբեջանի ճակերտավոր օկնությունը չեն ուզում ընդունել, քանի որ համոզմունք ունեն։ Ոչ մի en tu peux tout le temps quoi, peser այս ճանապարհը բացի, որտեղ այս ճանապարհի բացումը նշանակում է ինտեգրացիայի առաջի քայլը, ինչպես թուրքերեն նույնպես այդ մասին իրենք վկայակոչել են, որ եթե մենք կարողանանք սնդամաթերքը անցկացնենք, սա արդեն ինտեգրացիայի առաջի քայլն է։ Այդտեղ է հիմնականը որոշումը կայացվել, որ ոչ մի մեքենա այստեղով չի անցնելու։ Այսինքն մեքենա անցնել հարաբերական բեր չի անցնելու, սա է հիմնական։ Որովհետև դա իրոք որ անընդունելի տարբերակը, որ այդ ճանապարհ ճանապարհը բացվի։ Մենք ունենք միջազգայինորեն հաստատված, երակողմ պայմանավորված ճանապարհ, դա Լաչինի, այսպես ասած, Բերձորի միջանցն է, որը պետք է գործի գործող համաձայնության հայտարարության վրա։ Ալյոշա Գաբրիելյանը զուգահեռները անցկացնում ինիստականների հետ։ Այն ժամանակ դժվար էր, բայց այսքան մենակ չէին, ասում է, եւ կոչանում իշխանություններին արդար լինել սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Ժողովուրդը համբերատար իր պայքարն առաջ է տանում եւ իշխանությունները դրանից հետեւություններ պիտի որ անեն ու կանգնեն ժողովրդի կողքին։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։